Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Ադրբեջանա-Արցախյան երրորդ պատերազմի երկրորդ տարեդարձն է։ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ տեղի ունեցած կամ տեղի ունեցող աշխարհակահական զարգացումների համատեքստում։ Թվում է թե երեք էր Եմերականջներում դերևս թնդում են Արցախի դեմ եւ հանձինս Արցախի, Հայաստանի ու համայն հայության դեմ հերթական անգամ շփման գծի ողջ երկայնքով մեկ լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծած ճշնամական երկրի Ադրբեջանի զինված ուժերի հրթիռահրետանային կայանքների աղետաբեր համազարգերը եւ մեր աչքի առաջ բազմահազար արկերի ու հրթիռների պայթյուններից ամենուրեք քաղաքներում ու գյուղերում շարունակում են ավերվել բնակելի շենքերն ու առանձնատները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները, բուժական հաստատությունները, տնտեսական ենթակառուցվածքները, ռազմական օբյեկտները, բառացիորեն ամեն ամեն ինչ։ Հարազատների ողբ բուկականի ներքո հողին էին հանձնվում շփման գծում նահատակված մեր դիրքապահ զինվորների, ինչպես նաև զանգվածային հրետակության հետևանքով իրենց բնակարաններում եւ կամ փողոցներում մահացու խոցված խաղաղ բնակիչների մարմինները։ Այո, թվում էր դեռ երեք էր այս աղետալի իրավիճակը, բայց արդեն երկու տարի անցել։ Իսկ անցած ժամանակը տակավին չի մեղմել եւ հազիվ թե հետագայում եւս մեղմի այդ օրերից ի վեր մեզ բոլորիս համակած ցավի ու կսկսի զգացումը ճշտամական ագրեսիայի զոհ դարձած մեր ворթիների ու դուստրերի, մեր բոլոր հարազատների կորստյան համար։ Կարծես թե քիչ էր Արցախյան ազդամարտի նախորդ պատերազմներում մեր մարդկային կորուստերի թիվը, այդ հերթական պատերազմում եւս այն համալրվեց բոլորիս համար թանկ ու հարազատ անմոռանալի հազարավոր անուններով մարտադաշտերում անմահացած զինվորների ու սպաների, ապա եւ գերիների, անհայտ կորածների անուններով։ Իլրումն մարդկային կորուստների անչափելի են նաև Արցախի տարածքային ու նյութական կորուստները։ Հարյուրավոր բնակավայրեր Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, Խարբաճարի, Քաշաթաղի շրջաններում, Հադրութի շրջանն ամբողջությամբ, Շուշի բերթակղակը շրջանի մի շարք գյուղերով ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքի 3/4-ական մասը իր բազմաբնույթ տնտեսական յենթակառուցվածքներով, կրթամշակութային ու բժշկական հիմնարկներով, պատմական ու ժամանակակից հուշակոթողներով, վանքերով ու եկեղեցիներով համայն աշխարի, այդ թվում առանձնապես քրիստոնեական աշխարի անտարբեր աչքի առաջ ոչնչացման սպառնալիքի ներքո էր հայտնվել նույն քրիստոնեական աշխարի ծայրամասային Արցախ բաստիոնը։ Գեմարտկությունը սառնասիրտ անհաղորդ դիտորդի հայացքով էր հետևում մարտական գործողությունների ընթացքին, բավարարվելով ընդամենը անողնաշար կարեկցանքով հակեցած հայտարարություններով, մատը մատին չխփելով արգելակելու, դադարեցնելու համար Արցախայցյան հանդեպ Ադրբեջանի եւ նրա արյունակից ու ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի Միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների ներգրավմամբ համատեղ վարած ցեղասպան քաղաքականությունն պատասխանության ենթարկելու համար այդ բացահայտ ագրեսորներին Ստեղծված իրավիճակը եւ այդ աղետալի կացության նկատմամբ միջազգային հանրության եւ նրա ուժային կենտրոնների անտարբեր վերաբերմունքը համադրելի են միայն 20-րդ դարաշրջանի ողբերգական իրադարձությունների հետ, երբ Օսմանյան Թուրքիայի եւ Արեմտյան Հայաստանի ողջ տարածքում, ապա եւ Արևելյան Հայաստանում ու Արեմտյան Մերձկասպիայի տարածաշրջանում 8 տարի շարունակ 1915-ից 1923 թվականներին ցեղասպանության էր ենթարկվում համաշխարհային քաղաքակրթության հիմնադիր հայ ժողովուրդը։ Իսկ մնացյալ մարդկությունը բավականում էր միայն իր առաջավոր մտավորականների բողոքի ելույթներով։ Արցախայությունը եւ նրա հետ միասին ողջ հայությունը փաստորեն դարձյալ միայնակ էր մնացել կենաց ու մահվան իր պայքարում։ Եվ Արցախյան երրորդ պատերազմից հերթական անգամ մենք հասկացանք ու համոզվեցինք, որ հայ ժողովուրդը մշտապես հավատարիմ աշակից բարեկամներ չունի, թե տարածաշրջանում, թե նրա սահմաններից դուրս։ Հասկացանք, որ ի բնեկեղծ ու սինեն մեր ժողովրդի նկատմամբ սիրո, հարգանքի ու բարեկամության մասին աշխարի այս կամ այն երկրից կամ միջազգային տարբեր հարթակներից երբեմնակի հնչող խոսքերը, որ դրանք սոսկ ստահոդ ճամարտակություններ են, սքողված ազգային, թե պետական եւ կամ պետությունների միավորումների դաշնային շահերով ու ակնկալիքներով, լինի դա ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ը, Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, ԱՊՀ-ն թե ՀԱՊԿ-ն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը, գերտերություններից առանձնապես Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը, որպես ՄԱԿ-ի լիազորությամբ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորմանը կոչված միջազգային միջնորդական կառույցի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրներ՝ Միոբանիվ, ողջարեմուտն ու արևելքը, հյուսիսն ու հարավը։ Հասկացանք, որ ինչպես զուտ մարդկային առօրյայում, նույնպես եւ ժողովուրդների պետությունների հարաբերություններում միակողմանի սեր չի լինում։ Եվ անիմաստ ու անհերանկար են մեր թե դարավոր ռուսասիրությունը, թե հարյուրամյա արեմտասիրությունը եւ թե մեր այդ սիրային զեղումներից բխող ակնկալիքները։ Լսել եք երբևէ հայ ժողովրդի նկատմամբ աշխարհի որևիցե պետության առաջին, երկրորդ եւ կամ առնվազն երրորդ կամ չորրորդ դեմքի եղբայրական սիրո խոստովանություն։ Ես անձամբ չեմ լսել ու չեմ կարդացել։ Չի եղել այդպեսին, չկա։ Եվ եթե անգամ եղել է այդպեսին, ինչին գուցե եւ ես տեղյակ չեմ, ապա եղել է ոչ այլ կերպ, քան զուտ արարողակարքային բնույթի, ոչ ավելին։ Ասել ու մոռացել են իսկույն։ Զուր չէ մեր ժողովուրդն ասում, քամու բերածը քամին էլ կտանի, հենց այդպես։ Փորձենք հետադարձ հայացքով գոնե հպանցիկ թերթել հայ ժողովրդի բազմադարյա, թեկուզ եւ նորագույն պատմության էջերը։ Ասացեք խնդրեմ, նշված պետություններից ո՞ր մեկն է, որ մեր ժողովրդի ճակատագրական պահերին չի դավաճանել մեզ։ Զուր չէ հայ ժողովրդի անմոռաց սպարապետ եւ իմաստասեր Գարեգին Նժդեհն ասել. Մի ժողովուրդ, որն իրեն պետք եղած ուժն իրենից դուրս է փնտրում, կրորեն իր պարտությունն ու անկումն է նախապատրաստում։ Հասկացանք, որ մեր սիրո առարկան ոչ թե այլ ժողովուրդներն ու պետությունները պետք է լինեն, այլ հենց մենք ինքներս։ Այո, մենք պիտի սիրենք մեզ ու մենք պիտի ապավինենք մեր փոխադարձ սիրուն, մեր համազգային համերաշխությանը։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք մեր երամիասությամբ թեփ-թեփի ուսուսի տված իրար դիկուն դարձած իրար աչակից ամուր, անսասան, մշտապես վստահ մեր համազգային ներուժի զորությանը, հիշելով, որ ինչպես մեր ժողովրդական իմաստությունն է հուշում, գեղ կանգնի, գերանքը կոտրի։ Առաջնորդվելով մեծ Չարենցի մարգարեական падգամով, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո միասնության մեջ է։ Բայց պետական անկախության անցած ավելի քան 3 տասնամյակում արդյոք հասկացանք այդ գերճշմարիտ падգամի անսպար ներուժն ու կենսունակությունը իշա հայ ժողովրդի գալիք սերունդների, իշա հայոց ապահով անվտանգ ու բարգավաճ ապագայի, իշա ազատ անկախ ու միացյալ հայրենիքի կերտման մեր դարավոր երազանքի։ Ընթակարակը պետական անկախության հրշակումից անմիջապես հետո նախ Հայաստանում, ապա եւ Հայաստանից այդ ախտանիշով վարակված Արցախում սկիզբ առավ հայ հանրության պարակտման մի արհեստական գործընթաց ըստ քաղաքական հայացների ու խմբակային շահերի։ Եվ եթե մի ժամանակ ասում էին, թե աշխարի որ ծայրում է լինի, երեք հայի թեկուս պատահական հանդիպումը մի ամբողջ ու կուր Հայաստանի պատկերացում է տալիս, ապա այդուհետ նույնիսկ երկու հայի, մանավան տարբեր հայասերի տեր նորաթուղ քաղաքական գործիչների բանավեճից վեճի եւ աթորակրվի փոխակերպված հանդիպումը բարիզ բունիմաստով զրոյացնում էր այդ վաղեմի երանելի պատկերացումը։ Իլրումն շուկայական տնտեսակարգի անցման կեղծ ու ժամանակավորებ կարգախոսի ներքո Հայաստանի, ապա եւ Հայաստանի օրինակով Արցախի հզոր տնտեսական կարողության իսպառ փոշիացումը քաղաքներում թե գյուղական վայրերում, այսպես ասած, կրակի վրա յուղ էր լցնում, հետսեթե ավելի ու ավելի խոր ճեղքված առաջացնելով հասարակության տարբեր սոցիալական խավերի միջև։ Արդյոք այդ չէր պատճառը, որ Արցախայության ազգային ազգագրական պայքարին եւ առանձնապես Ադրբեջանի կողմից Արցախահայության դեմ սանձազերծված պատերազմին ըստ ոչ պաշտոնական ուստի եւ հանրության շրջանում շրջանառվող պայմանական վիճակագրության մոտավոր տվյալների գործում մասնակցություն էր ցուսաբերում համայն հայ ժողովրդի հազիվ 1-ից 1.5%-ը բազմիցս շատ ավելի քիչ թվականակով, քան Երևանի թատերական հրապարակում անցկացված ամենօրյա հանրահավաքների մասնակիցներն էին։ Եվ ապա Արդյոք այդ չէր պատճառը, որ հանիրավի մոռացության մատնվեց եւ այլևս երբեք լույս աշխարհ չհանելու հաստատուն մտադրությամբ գրասեղանի գզրոցի անտեսանելի խորքերը նետվեց հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշումը։ Մի կարևոր պատմական որոշում, որ սոսկ արարողակարքային փաստաթուղթ չէր, այլ Հայաստանի առաջին հանրապետության, հետոհապես հայոց միացյալ պետականության վերականգնման ու կերտման մեկնարկային ուղենիշ ճանապարհային քարտեզ, որով պետք է առաջնորդվեին ԽՍՀՄ փլուզման նախաշեմին Արցախյան շարժման ալիքի ուժով Հայաստանի պետական անկախությունը հրճակած եւ իշխանության եկած քաղաքական ուժերը։ Կոնկրետ հայոց համազգային շարժում կոչեցյալ իշխանական կուսակցությունը Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղին հորթորանքով պարտադրվեց նույնպես պետական անկախություն հռչակել։ Իբր թե ելնելով ժամանակաշրջանի աշխարհակաղական ու տարածաշրջանային վերափոխումներին համակայլ շարժվելու անհրաժեշտությունից։ Բնականաբար Շրայել խոստումներ տալով անկախության հաստատման գործընթացում Արցախին ամենայն աճակցություն ցաբերելու մասին։ Թե ինչ աստիճան անկեղծ եւ ինչքան կայուն էր Հայաստանի այդ ժամանակվա իշխանական վերնախավի հավատարմությունը Արցախայության ազգային ազգագրական պայքարի գաղափարին եւ անկախ ինքնիշխան պետականության հաստատման ու կայացման ուղեկցին կարելի է դատել նույն այդ վերնախավի շրջանակներում ծնունդ առած եւ հետսեթե հանրայնացած այն մտայնությամբ, թե Արցախյան հիմնախնդիրը մեծապես խոչընդոտում է Հայաստանում պետականաշինության գործընթացին եւ որպես այդպիսին ծանր բեր է Հայաստանի համար։ Ոստի ժամանակն է ազատվել այդ անհարկի բերից։ Պատահական չէ, որ հայ հանրության շրջանում, ավելի կոնկրետ Հայաստանի բնակչության մի շարք իշխանամերձ շրջանակներում դեռևս 90-ականների կեսերից ի վեր աստիճանաբար ծավալվել եւ առ այսօր որոշակի ազգապարակտիչ դերակատարություն է ցուցաբերում հայության արհեստացին խտրական տարբաժանումը ըստ հայոց պատմական հատվածների հայաստանցիների եւ արցախցիների։ Արդյոք հենց այդ Արցախյան բերից շուտապույտ ձերբազատվելու ազգավնաս մտայնությամբ ու հայ ժողովրդի հատվածական տարբաժանմամբ չպայմանավորված Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների օրոք Արցախի հանրապետությանը եւ Արցախայությանը վիճակված պատոհասը 2020 թվականի աշտանային պատերազմի ընթացքում։ Ասել եմ ու պնդում եմ կրկին. Քարաշորսերիա պատերազմը բազմակողմ պայմանավորված ահաբեկչական ռազմագործողություն էր Արցախայության ու նրա միջոցով համայն հայության դեմ։ Եվ այդ պայմանավորվածության մեջ իշարս Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, որոշ եվրոպական երկրների իր էական դերակատարությունն են ունեցել նաև Հայաստանի ներկայիս գործող հուսամ առայժմ գործող իշխանությունները, հերթական անգամ այլևս առավել վճռականապես փորձելով մեկընդմիշտ ազատվել իրենց իսկ մոգոնած Արցախյան բերից իբր պահպանելու համար Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Հաջողվեց արդյոք լրիվությամբ իրագործել այդ դավադիր ծրագիրը։ Ոչ իհարկե, Ի տարբերություն նույն այդ իշխանությունների կամակատար ռազմական խոշորացավալ գործողությունների կառավարման խնդրում միանգամայն անընդունակ գեներալիտետի հայ դիրքապազ զինվորներն ու սպաները իրենց սխրալի հայրենասիրությամբ ու հերոսականությամբ իրենց արյան ու կյանքի գնով ի զորուեղան զախողելու այդ միջազգային դավադրությունը կրկնում եմ Արցախի եւ Արցախայության միջոցով ողջ հայ ժողովրդի դեմ։ Հենց նրանց հերոսական ջանքերի շնորհիվ է, որ թեկուս իր պետական տարածքի ընդամենը մի պատարիկի հազի 1/4 հատվածում այսօր էլ կանգուն ու գործուն է Արցախի հանրապետությունը։ Հետսետե բուժելով իր վերքերը, Հետևականորեն վերականգնելով պատերազմի պատճառած ավերացությունները, իրականացելով լայնածավալ բնականանշինություն, տակավին դեգերումների մեջ գտնվող եւ հայրենի եզերքի կարոտով ապրող Արցախցի տարհանյալ վերջին հազարավոր ընտանիքներին նույնպես Արցախ բերելու համար։ Ամփոփելով խոսքս, դիում եմ ունկնդիրներիս, բոլոր նրանց, ովքեր Արցախում այս պահին լսում են ինձ։ Հարազատներս, անկախ ամեն ինչից չկոտրվենք երբեք ու թույլ չտանք մեզ կոտրեն։ Ինչպես մեր հերոսական նախնիկ, մենք նույնպես վստահասենք ինքներս մեզ եւ մեր դեմ դավադիր աշխարհին։ Մենք ամենևին կոտրվողը չենք։ Մենք արցախցի ենք, այո, արցախցի մունք։ Ասենք ամեն։